أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن I da završimo još jedan hadis vezan za ovu temu, da imamo njima mnogo riječi. Znači, uh, hadis Hamis wa, Seb'un, 75. hadis, an Abdullah ibn Yazid, Hazmi al-Ansari, radijallahu anhu, kale, hadithini al-Bara'u ibn Azib, wa huwa gajru kezub, kale. kaže od Abdullah ibn eh, Jezida Hazmi Ansarije da je on čuo pričao mu je u stvari Bera ibn Azib, poznati ashab, kaže bohu ve gajru eh, kedub, a kaže on nije, on nije lažioc, on ne laže. <clears throat> a, posto se pitan, dobro što imao potrebe da kaže ovdje da on ne laže. Što je bilo potrebe da se dovode, da se, da se naglašava da on ne laže. A, eh, da li time da se ukaže na njegovu da, da ga time hvali i da otklanja od njega neku, nekako neku šubhu i tako dalje. Ovaj, to je sa priča za sebe. E, ispani, jer e, nema potrebe za ashaba reč da on, da on ne laži da istinu govori tome stiča. Dobro. Uglavnom kaže da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kana Rasulullah da je e, prenosi, kaže kane da je, a, a, znači Bera ibn Azib rekao kane Rasulullah sallam sallam i da kale sami Allah uli men hamideh lem jahni ehadu minna zahrehu hata jeqa Rasulullah sallallahu alaihi sallam sađida kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam kada bi rekao se, sem je Allah ulimen hamideh kaže lem jahni ehadu minna zahrehu hata jeqa Rasulullah sallallahu alaihi sallam sađida ne bi niko od nas krenuo svojim leđima prema seždi, znači nakon što se vra, podignu na, vrati sa rukua u stojeći položaj, uh, i poslanik sam ka, znači ima i kaže sami je Allahul min hamide poslanik sam sam rekao sam rekao sami, je Allahul min hamide i isprave se svi muktedije koji klanjaju kaže niko od nas ne bi savio leđa da krene prema da ide na seždu kaže hata yaqa rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sve dok poslanik sam sam ne bi pao na seždu thumma naqau sujudan ba'da a zatim kaže mi odemo na seždu nakon toga Znači, ovo je vrlo bitna stvar. Znači, osunete je ovako uraditi. Znači, sačekati imama da padne na seždu i e, priliko, a ovo u stvari govori kad imam treba reći u stvari Allahu Ekber. Da li treba dok je govor stojeći položaj ili u prilaznom paradu ili dok skroz dok pred seđu samo da kaže Allahu Ekber. Pojenta je ovdje u tome u tekstu ovog hadisa, znači da oni ne bi išli za njim na seždu dok, dok on ne bi pao na seždu. To je tekst hadisa. Iz hadisa se ra razumije ovdje da ashabi, znači da ashabi, e, e, taj hadis u, kontekstu, u tom kontekstu navode ovdje na ovom mjestu, ne bi, znači, iz stojećeg položaja išli na sećdu sve dok ne bi imao, odnosno poslanik sallallahu sallam, učinio sećdu Uh, A, naravno, hadis govori o temi ovoj ovdje, znači da se imam slijedi u namazu, da se ne ide prije imama, e, čak da ne treba da se istovremeno ide sa imamom, ono malo što, prije što sam spominjao, da neko gleda imama, jel krenu, ona sežu, sam što krenu i ti odmah ideš za njim. U, kod nas jedino može ovaj, ovo, da se poremeti u pravilo kad klanjamo teraviju. Ako čekaš Efendiju dok on ovaj, dok on ode, znači ti zakasni god ne meš ga stići. Znači oni koji uspijevaju na teravajima da stignu i e, hođu i mama, to oni koji ga, koji ga prate, kako on pomira, se idu za njim. Oni ga mogu stići, ovi ostali, znači, pogube se ili im nije ni bitno, jel. Uglavnom, ovaj, na teravi ovaj, ovo praćenje nekako ne ide, osim da ga, jel, da ga pratiš vizuelno, da ga pratiš pogledom i letiš za njim da bi stigao u većine, većine mjesta, nažalost, je tako, zato što se brzo klanja. <clears throat> znači, e, ne treba istovjetno e, činiti radnje za imamom, niti treba mnogo da se kasni. I, znači, onda imamo poznato razvijem većinjacima, ako se kasni, koliko kad se zakasni namaz bad. Pa recimo, skupina učinjaka Fakija kaže, ako se zakasni jedan rukn, znači, može se stići za njim. Ako se zakasni pređeš u dva rukna, u drugi rukn, onda kaže namaz bat. Međutim, naravno, naravno mi nema dokaz za te stvari. A, nema dokaz za konkretnog šarijetskog teksta, ali imamo u tome, znači da, ako je obaveza da slijediš imama i onda ti kasniš dva rukna za njim. Što znači dva rukna? Rećemo, recimo, vraćanje sa rukua i padanje na seđu. Da ti ostaneš na ruku, a imam se vratio sa rukua, podigao se, i otišao na seždu, a ti si još nisi podigao sa, e, sa rukua. To su dva rukna. Kasniš dva rukna za imamom. Znači, e, u tom slučaju, znači, e, mnogi faki koji su govorili o toj temi, kažu to je, to je ono što, znači, ta granica, maksimum što možeš kasniti, i time već ne pratiš više imama, ti klanjaš neki svoj namaz tamo. Znači, time se kaže, jel, ovaj, time postaje namaz bati, ne, nije valjan. Jer kasniš dva rukna za imama. Dobro. Uglavnom, ovaj hadis znači, govori o tome znači, da, da se slijedi imam uh, i da ga ne treba, i da ne treba ovaj, ali pazite, ako bi neko istovremeno radio sve sa imamom, to je mekru, znači nije, nije mu batil namaz, mekru je da istovremeno sve što radi imam, on namaz za njim radi. To je znači mekru, znači nije, nije haram, čak nema grijeha, osim u kojem slučaju? U kojem slučaju je haram? I čak upitno da mu je namaz uopšte ispravan, a to je početno tekbiru da, da imam, kaže, početak bir kako može, Allah i ti, Allahu ekber. I sad, jesu, ko je rekao prije od vas? Ne možeš ti eh, sa imamom i suvrom reći Allahu ekber. Znači, on mora počet, počet znači, počet, počet i tekbir, on mora prvi izgovor, pa tek onda ti da izgovoriš. Jer ako ga pretekneš, ti ne klanjaš za njim, nego on, ti klanjaš svoj namaz, on svoj namaz. Dobro. I s time smo završili ovaj komentar ovih hadisa. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ako ima ko da pita, dok nam na Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam